Nema sumnje da su razlozi tome brojni i da ono što vodi muslimane u a znači unazad jeste u prvom redu postavljanje Allahovi azzavodžele uputa koje je dao čovjek na ovome svijetu to bez ikakve sumnje no međutim iz tog jednog velikog razloga se granaju razni podrazlozi a nema sumnje da je jedan od velikih a, razloga iz ove druge skupine, mislim na podrazloge koji su doveli do stanja muslimana, jeste stanje žene muslimanke. I da odvajanje žene muslimanke od njenih vjerskih i moralnih vrijednosti dovodi, znači, jedan umet u stanje iz koga neće lahko naći izlaz. Pa kada se muslimanka žena pokvari, tada je pokvareno i cjelokupno društvo. Jer ona predstavlja polovinu društva i rađa drugu polovinu, pa ona u tom kontekstu znači čini društvo u potpunosti. Pa je čuvanje časti žene muslimanke i njene vjere primarni cilj islamskog učenja. I stoga islam zabranjuje sve ono što skrnavi čast žene muslimanke i njenu vjeru. Kao i muslimana svakako. Pa islam kada zabranjuje određenu stvar, on prije toga zabrani sve puteve koji vode šta? Do dotične stvari. U protivnom nema nikakve, znači svrhe zabranjivati određenu stvar, zabranjivati cilj, a ne zabraniti sredstvo šta do, do tog cilja. Znači, taj, taj, takva zabrana bi bila ovaj više iskušenje ljudima. Ciljevi, sredstva ti nisu zabranjena, nego ti se brani cilj. Jedna od stvari koja predstavlja opasno sredstvo da se dođe do zabranjene stvari u ovome slučaju konkretno nemorala jeste jeste rukovanje sa ženom strankinom. Kontakt bilo kakav sa njom svakako, a rukovanje posebno, zato što je rukovanje sa ženom strankinjom u našem vremenu postala potpuno normalna stvar i običaj koji nije dozvoljeno poprijeko okom pogledati, a ne daj Bože posuditi ili kazati da je to haram, znači otvoreno već kažemo postala je stvar koja je kod većine ljudi ovaj sastavni dio života i a, ne bi nikako trebala da se o tome vodi polemika da li je to dozvoljeno ili zabranjeno. Pa budući da smo mi govorili u prošlom našem predavanju o propisima pogleda, je tako, i onome što se tiče pogleda, spominjali smo da ćemo govoriti posebno o rukovanju sa, ženem, sa ženom strankinjom zato što je ovaj zato što je a, e, to pitanje posebno aktuelno i o njemu znači treba posebno nešto progovoriti jer se svakoj tematici daje od znači vremena i materije onoliko koliko ona aktuelna i koliko je o njoj potrebno da se priča tako da bi se taj problem jeli mogao naj, na najbolji najefikasniji način izliječiti Kada kažemo rukovanje sa ženom strankinjom, mi smo definisali zadnji put šta znači žena, žene koje su mahrem. Ili šta znači da je čovjek mahrem nekoj ženi? Pa smo kazali da je to svaka žena sa kojom mu je trajno zabranjeno da stupi šta u bračnu vezu. I ne postoji put i način da se ona njemu ohalali. To znači trajna, trajna zabrana. S takvim ženama znači čovjek koji je dozvoljeno da se rukuje Iako po jednom mišljenju ima Mahmed kaže o fiksnim knjigama Hanbelijske pravne škole se spominje da ima Mahmed i tu bio kategoričan. Kaže čak ni Mahrem. Ništa. No međutim, ovaj, to je bilo vjerojatno ovaj, da ima Mahmed ovaj, premen, iz preventivne, preventive ili preventivno pravničko, pravničko sankcionisanje, kako zove se do draja, da je zabranio, znači, takav, jeli, ovaj, takav postupak. U protivnom, to je halal, jer je takva žena trajno zabranjena čovjeku za, ili za bračnu vezu i svakako ako se šehvete probude, onda tu nema razilaženja jel, među islamskim pravnicima. Što se tiče zabrane rukovanja, odnosno propisa rukovanja sa ženom strankinjom, možemo kazati prvo da Kur'an svojom svojim općenitim principima zabranjuje takvu činjenicu. Zabranjuje takav postupak. Uzvišen Allah te barak ta'ala kaže وَلَا تَقْرَبُ zina innahu kane fahišetan wa sa'e sebi. I nemojte se približavati nemoral. To je razvrat i ružan put. Nemojte se približavati. Ovdje jasno brani šta? Treba šta brani? Cilj ili sredstvo? I jedno i drugo. Nemojte se približavati nemoralu. Znači, nemoral je zabranjeno, ali nemoj se šta? a približiti se moraš čime? Pa sredstvo, je tako? Bilo da je sredstvo to taman lift, da se popneš na peti sprat. I to je sredstvo, haram. Sada vraćaju do kući, idu pješce u stepenice. Da će da uzme lift. To je haram ako se ide šta? Do, do harama. Sve što vodi ka haramu biva haram. Pogled, rukovanje, e, raz, razgovor, razgovor, ako znaš da te vodi do harama ili ciljaš sa njim haram, taj razgovor je šta haram. Iako u principu razgovor sa ženom strankinjom nije šta. Nije zabranjeno, tako. Znaš da postoji potreba za to, nema smetnje. Ovaj. No međutim, putevi koji vode do toga, ona ta krebus, nemojte se približavati. Pa nije uzvišen Allah rekao, nemojte činiti nemoral. Nego kaže, nemojte se približavati. Pa je ova forma, nemojte se približavati, puno jača i stilistika ove forme puno upečatljivija nego da je rekao nemojte šta činiti ne mora li tako znači ako ti se je zabranjeno nemoj se približavati pa šta je onda čime kada ti, kada ti kaže ovaj ne znam kaže ti otac kaže djetetu u kući može svukuda hodati ali ima ova soba nemoj joj se približavati znači čak ni hodnik koji vodi do te sobe nemoj šta ići To je puno, znači, jače nego da mu kaže nemoj ulaziti u ovu sobu. Tako isto, ovaj, u ovome slučaju uzvišen je Allah kaže nemojte se približavati nemoralno. Pa dakle, svi putevi koji vode nemoralno su zabranjeni, a nema sumnje da je rukovanje jedan od puteva koji vodi ka nemoralno. Je tako? Što se tiče hadisa koji brane rukovanje, imamo nekoliko hadisa, neki ukazuju na zabranu jasno neki brane neki se zaključuje to nije bila praksa poslanika sam u svakom slučaju mi ćemo spomenuti neke od tih hadisa na znači ovu temu Bileže Buhari u svome sahihu od Urve ibn Zubeira od Ajše radijallahu ta'ala anha da je obavijestila poslanika sallallahu alaihi wa sallame da su došle žene da daju prisegu poslaniku sallallahu alaihi wa sallame Pa je rekao, ja sam vam dao prisegu. Rekao je riječima, dao je prisegu riječima. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, tako mi Allaha nikada ruka poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije dok, dotakla nije kaže poslanik sallallahu tako mi Allah dao prisegu rukom znači rukovanjem kao što je to bilo slučaj sa muškarcima već je dao kaže prisegu ima riječima ja sam vam, ja prihvatam vašu prisegu Znači, pa nije poslanik sam rukovao se sa ženama. Iako je, braće, ovdje rukovanje puno ovaj a, zahtjevnije nego u slučaju običnog selama. Jel, jel to je prisega. Dolaziš i kaže, ja sam uz tebe, Allaho poslaniče, daj mi prisegu. I ona to daje, nego, znači, tu je zaista rukovanje bilo potrebno, da ta prisega bude šta upečetljivija, da bude jača, kao što je bilo sa muškarcima. No, uđutim, pored toga, Resulullah, sallallahu alaihi sallam, nije se, znači, rukovao, u tom slučaju, znači, sa ženama. I bilježe Buhari od Ajše radijallahu ta'ala anha da je kazala Poslanik je sa osrme davao prisegu, odnosno žene su davale njemu prisegu riječima. I nije dotakla ruka poslanika sa osrme ruku žene osim one koju je posjedovao. Bilo da se radi o njegovim suprugama ili da se radi o robkinjama. A nikada njegova ruka, kaže, nije dotakla ruku žene, znači koja mu nije bila halal. Ovo je znači bio postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I bliži Mahmed u svome ustanu, <clears throat> imam tirmizi u sunenu, od Umejme bintu Rukajka, da je kazala, došla sam kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, sa ženama da mu dam prisegu. Ona i skupina žena su došla kod poslanika, sallallahu alaihi da mu daju prisegu. Pa smo rekla, Allah poslaniče, zar se nećeš rukovati sa nam? I one ukazuju na šta? Ovo ukazuje, znači da je ovo ozbiljna stvar. Nije više samo čovjek, ovaj, zamislite, čovjek prodao kuću čovjeku, kuća od, ne znam, pola miliona maraka, prodao mu kuću. Jes, jes, hajde, u redu živio, hajde, ja ću se prebaciti pare i odeš. Ima li toga? U trgovini toga nego daj ruku, pa se ruka stisne, jel tako, pa dogovori, pogađanja, ne pogađa, nije bitno, uglavnom postoji šta? Znači, zbog važnosti tog čina ruka se uzme, pa nakon toga se ide na kahu, pa na ručak, ima, znači, ne, obilježi se to nečim, jel tako? Zbog važnosti toga. Za razliku od toga kad dođeš kod čovjeka u trgovinu i kupiš kod njega tako kilogram ovaj ne znam hleba, nisi nikad pekaru rekao e ajde da ovaj da je za mahnemo je da je, da je, da je prodamo. Nego je šta? Safka, je li nije bila ta safka da je zamahni sa rukom, nego je kupiš i ideš dalje. Nije kilogram hleba, nije znači stvar e, vrijedna u smislu, je li te materije toliko plaća da se o tome ovaj, da se tome tolika pažnja posvećuje. Pa šta mislite onda kada dolaziš daješ prisegu na islamu? koja to kuća i to, koji to gradi, koja to zemlja može biti vrijedna kao islam. Pa je bilo potrebno za koja Allah posljednje, daj ruku i se sarama, to bude zaista upečatljivo i mi da nam se srca smilite, kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ja se ne rukujem sa ženama. Ja se ne rukujem sa ženama. I braći, kada govorimo o rukovanju sa ženom, strankinjom mislimo na muslimanku i na muslimanku. Nikakve razlike nema. U smislu rukovanja. Znači, nema razlike ovo ili ono. Znači, dok je strankinja žena, ovaj, to je zabranjeno odnosno, jel govorimo o propisu tom. Kaže, ja se ne rukujem sa ženama, moje riječi jednoj su ženi kao stotini žena. Kada kažem, ja sam primio vašu prisegu, znači to je riječima primljeno i nema o tome nikakvog spora. Kaže, imam tirmizi da je ovaj hadis Hasanun Sahih. I kaže mu Kesir da mu je lanac prenosilaca vjerodosti. Znači, hadis je ispravan bez imalo sumnje. A, kaže, imam ili Šemkiti u svome tefsiru Adwaul Bejan kaže ovaj postupak poslanika zlasem, ukazuje jasno da muslima odnosno da se muškarac ne treba rukovati sa ženama strankinjama niti doticati ništa od njihovog tijela a kaže najblaži vid doticanja jeste šta? rukovanje to je najblaži vid doticanja pa ako je poslanik zlasem, zabranio da to učini u ovome vremenu kada je bilo potrebno da se to čini a kada je bilo potrebno da se to čini onda je kaže to u drugim vremenima je li još zabrana još vreća jer tu ima potrebe nekakve da kažemo ovo je, ovo je iznimna situacija sada ćemo se rukovati nakon toga više nema rukovanja no međutim ovaj ni u toj iznimnoj situaciji nije poslanik sa osvijem to učinio a nama je dužno da slijedimo poslanika, sa osnovu njegovim šta? Riječima i postupcima i odobravanjima. Tako? To je sunnet, to je definicija sunneta. Definicija hadisa. Što je hadis? Ono što je poslanik sa osnovu kazao ili je činio ili je odobrio. Znači, to se smatra, jeli, sunnetom. Kaže Hafid Iraqi u svome dijelu Tarhu Tathrib. Kaže, ako to poslanik sa osvijem nije činio, šta ako nije činio? Ako se nije rukovao sa ženama. Pored njegove nepogrešivosti u vjeri, njegova ismeta, i ako iko ima čist na zemlji, onda je to Rasulullah sallallahu alaihi sallam. I nema sumnje njegovo najbolje biće i najbolji rob, i koji muslimankama nije želio osim najbolje kao i muslimanima, I ako se u ikoga ne treba sumnjati, onda je to Resul 8, nije to činio, onda smo mi, kaže, preči da to šta? prečiti. Znači, onda smo im prečiti da se povedemo za poslanikom i subhanala da nemamo ništa osim ovoga hadisa, nikakvi drugi hadisa da nemamo, to je dovolj poslanik sa ozmini činio, neću ni ja činiti. I zato, braću, kako kažem, imam šatibi kod ashaba, nije bilo poznato da su raspravljali puno, i, niti da su opće raspravljali tome kada poslanik sa nešto zabranjeno, da kažu, je to zabranjeno, je to keraha, kerahijet, da je to pokućeno, ili je to haram, pogrdno. Jer mi znamo kada poslanik sa nešto zabrani, šta to može biti. To je zabranjeno, u svakom slučaju. E, da li je taj stepen zabrane kategorički pa da bude haram, ili je zabrana, ona blaža pa da bude mekru, tu je, je li ovaj, može biti jedno ili drugo. Uđutim, kod ashaba to nije bilo poznato. I braći, tako je kod vjernika. Kod vjernika ne treba da raspada kada mu kažeš poslanik zabranio. Dobro kaže, je li to mekruh ili haram? On ne pita da li je mekruh ili haram da zna šta. Propis. Nego pita ako je mekruh, ahano sa, taman dobro došlo mekru ne smeta činiti. Ili kad mu kažeš poslanik, sam nešto naredio, kaže, jel to važi bilo je sunnet? Što znači, ako je sunnet, da nema šta, nema toga ništa. Je tako? Nije, to je pogrešno. Ti pitaj da li je važi bilo je sunnet u smislu da saznaš propis šerijatski hukm. Jer sve što je u šerijatu, ili će biti važib, ili je sunnet, ili je mubah, ili je mekruh, ili je haram. Ovih pet nema više, mimo toga. Kod Hanefija ima sedam. Kod drugih učenjaka ima pet. Jel u redu? No međutim ovaj a, nema, znači ovaj ahkam teklifije je učenjaka propisi, oni ulaze u ovih pet propisa. Šta je da ja znam kao ne smeta da znaš kao propis, no međutim da ispitivaš da bi nakon toga ohalalio sebi zabranjeno ili da bi ostavio činjenje naređeno, to je belaj, to je problem. Pa to kod Asaba nije bilo poznato. To je došlo kod nas, jeli kada pokušamo uvijek nekako da to upakujemo, jeli da pobjegnemo od propisa. I to je najveći dokaz, znači, ljudima, šta god da mu kažeš da je sunnet, kaže, ja kao ostio sam sunnet. Dobri, jeste sunnet. Ako ga možeš učiniti, učini ga. A isto tako, mekru, ovaj čovjek treba ostaviti našto, braće, što je ostavljanjem mekruha čovjek nema, nema muke. Ostavljanjem harama čovjek nema muke. Nije problem tebi da ostaviš zabranjenu stvar. Tu ne treba nikakav džuhid, da ti se slomi da to ostavi. Ostaviš i završeno, ideš dalje. Za razliku od naređenih stvari gdje čovjek treba da uloži šta? Trud da bi to uradio. Pa, jeli ponekad znaju biti za čovjeka zamol. Imamo hadis Makala ibn Jasira kada je Allahu anhu da je poslanik osaleme rekao da budem uboden šilom u glavu draže mi je ili rekao je da neko od vas bude uboden šilom u glavu bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije halal. Ovaj hadis je ovaj jasan hadis o zabran. Njega bilježi imam Tabarani i Elbejhaki i kaže imam Elhejsem i dos njegovi prenosioci pouzdani, a vjerodobrim ga ocjenio šeha Albani u svojim sahih silsilama. Ovaj hadis on ima, on se može pojačati kada bi se pojačavao, a kao hadis ima slabost u svom lancu prenosilaca. Pa je šeheh Albani koji ga ocjenio dobrim, ga je pojačao sa drugim predajama, znači koji govore o ovoj tematici. Jer mi moramo, kada govorimo braći o predajama i o, znači, argumentima, moramo biti maksimalno realni i pravedni. Ne smijemo, znači, argument koji ide u prilog nama, da ga ukivamo u zvijezda ako nije za zvijezda. Jer u redu, u smislu da ima slabost ili, ili je negdje tu, znači, klimav je. Kažemo, ima prenosioce koji su ispravni, verodostojni, a neka ulema ga je prihvatila, dokazivala sa njim i on odgovara savršeno principima šerijata i odgovara drugim, znači argumentima koji su došli, koji govore na tu tematiku. Imamo hadis kod muslima u Sahihu Debu Urede da je poslanik sa osanama rekao Sinu Ademu je propisan udio u nemoralu. Sinu Ademu je propisan udio u nemoralu i on će ga činiti nema, ne može pobjeći. Činit će nemoral, ili taj udio u nemoralu ima, ne može od njega nikako se sačuvati. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, oči čine nemoral i nemoral očiju je pogled. I uho čini nemoral, a nemoral uha je slušanje onoga što ne smije čovjek slušati. I jezik čini nemoral, a nemoral jezika je govor onoga što je zabranjeno da govori kada se tiče ove tematike, jel? I ruka čini nemoral, a nemoral ruke je dodir. Nemoral ruke je dodir i noga čini nemoral, a nemoral noge je hodanje ka nemoralu, da čovjeka vodi, znači, ka tome. I kaže dalje poslanik, sallallahu alaihi wasallam, i srce i srce to želi a stidno mjesto to odbije ili potvrdi dakle ako imamo imamo čovjeka i ima nekoliko vrsta nemorala bilo da ga čini svojim okom da ga čini svojim uhom da ga čini svojom rukom, svojom nogom to će čovjek činiti i nemoral, ne, ne, ne, ne, nemoguće je da čovjek nekad ne čuje nešto što nije ispravno ili da nekad ne progovori nešto što nije ispravno i tako dalje. To su, no međutim, to je nemoral, to su putevi ka nemoralu, odnosno to su, znači, uvodi za nemoral, a nemoral na kraju biva, kako rekao poslanik, stidnim mjestom da to potvrdi ili da to šta negira. To znači biva jedno od dvoje. Znači, ili jedno ili drugo. Ovaj hadis je najispravniji argument o zabrani rukovanja sa ženom strankim. Da ruka čini nemoral, a nemoral ruke je šta? Dodir. Znači, hadis je jasan i vjerodostojan. I on je meni draži kao argument nego ovaj prvi da čovjek bude proboden. Jer je došao kod muslima u sahihu i nema sumnje njegove ispravnosti, a jasnoća dokazivanje ova isto tako prihvatljiva. Jer se kaže dodir. Bilo kakav dodir? bilo kakav dodir ono što što je mislite zbog ne moralo mislite se o čemu dodir onoga što je što je zabranjeno čovjeku da dotakne pa je hadis znači jasan argument po tome je pitanju i kada uz ovaj hadis pripojimo druge hadise koji govore da to poslanik sa osam nije činio nikada čak ni u, ni u, ni u ovoj i kada je bila beja ili kada je bila prisega onda je znači značenje po tom pitanju je li po tom pitanju jasno Kaže imam neovi u svome komentaru, kaže čovjek će činiti nemoral ovim, znači ove uvodne stvari koje se za nemoral, pa će na kraju to ili potvrdi stido mjesto ili negira. Pa je čovjeku zabranjeno, kaže da dotakne ženu strankinju svojom rukom ili da je poljubi. Sada, dotakne ženu strankinju svojom rukom ili da je poljubi. Tako kaže imam neovi komentar ovoga hadisa. čitao sam pitanje koje je postavilo igru bazu, kaže žena, moj zet kada dođe s puta, ja se ne rukujem sa njim zato što je to zabranjeno, već ga poljubio. Je li to dozvoljeno? Ja sam da je poljubiti zeta veći grijeh od, od rukovanja. Je tako? To što je, znači, ovaj, to nije dozvoljeno ni u kom slučaju. Znači imamo ove argumente koje smo spomenuli. Ima ovdje još hadisa koji došu ja u raznim verzijama otprilike. Ovo su ti argumenti znači neko je ispozivio islamski učenjaci kada zabranjuju šta ovaj postupak. E, spomenut ćemo mišljenja nekih islamskih učenjaka po ome pitanju, znači da možemo imati bolju predstavu, jer mi smo spomenuli argumente, no međutim sve argumente koje imamo moramo gledati kako je to ulema razumijevalo. Da ne bude razumijevanje s naše strane, mi razumijevamo i onda ako mi to budemo, ako to bude prepušteno nam da mi razumijevamo, bit će belaja biće nedaća raznoraznih vrsta, vrsta i oblika i boja. Nego treba znači pozvati se na mišljenja islamskih učenjaka. Pa ćemo spomenuti posebno hanefijsku pravnu školu ovaj, i mišljenja učenjaka hanefijske pravne škole. Šta kažu o ome pitanju? Spomenut ćemo i druge pravnike, ali nam je prvenstveno cilj da spomenemo hanefijsku pravnu školu zato što mi živimo u podnebu gdje ljudi slijede hanefijski mezheb A u mnogo slučajeva se govori suprotno tom mezhebu. Kod nas i na drugim mjestima. I danas kada hoćete, kada nađete bilo kakvu stvar koja se kosi sa šarijetom, odmah je prihaptaju hanefijskom mezhebu. Kaže ovaj hanefijski mezheb. Hanefijski mezheb čisto toga, veze s tim nikakve nema. Čist kao i drugi mezhebi. I onda vidimo da se fetve daju onako u hodu. I te fetve su nakaradne, izgledaju više kao javašluk nego kao fetve šerijatske. Jer šerijatska fetva mora biti utemeljena na nečemu. I kada kažeš dozvoljeno je to i to, onda kažeš dozvoljeno je to i to je dozvolio. A rekao je poslanik sam tako i tako, ili činio je to i to, i ashabi su činio tako i tako, i kaže, poslan, i, i kaže naša ulema tako, tako i tako, i spomeneš par alima koji su kazali prije tebe, onda imaš selep koji je rekao. No, međutim, fetva po pitanju rukovanja ženom strankijom, ja ne znam nikoga od selepa da je to dozvolio. Niti učenjaka kroz generacije. Ja nisam našao, a volio bi da me neko pouči da mi kaže gdje je to da vidimo, iako to neće biti opet dokaz, jer razilaženja mi imamo po raznim pitanjima. No međutim, nama će presuditi svakako ovi hadisi koji su došli od poslanika slova. No međutim, volio bi da čujem učenjaka u prvih tih sedam ili osam hižeskih stoljeća koji je rekao da se može muškarac rukovati sa ženom strankinjom. Ja bih volio da ga vidim, znači tog učenjaka i da to pročitam, nisam to čuo nikad to je došlo u današnje vrijeme kada ljudi ilaze onako kažemo hoće da prilagode islam jeli, da ga upakuju koje god čovjek da dođe vjere i ubjeđenja da kaže mašil ha može proći takav islam je dobro e ako budemo upakivali islam kako drugima bude odgovaralo to će sigurno dovesti do velike nemeće kaže imam Samrakandi u svom djelu Tuhfetul Fukaha imam Samrakandi on je šejh imam Al-Kasanija. Imam Al-Kasani, on je napisao knjigu koja se zove Bedaju Sanaja. To je komentar na Tuhfetu Fukaha. Pa je za tu knjigu dobio kćerku svoga šeha. I to mu je bio mehr. A bio je mehr da, da, prote, da, da, da prošerha, da prokomentariše tu knjigu i to je jedno od najboljih hanefijskih dijela. I zato se kaže za hanefijsko dijelo Bedaju Sanaja da je to Kitabu Delil, da je to knjiga dokaza u hanefijskom mezelu. I ne znam da ima knjiga koja više obraća pažnju na argumente što je gledaju se na ajat. Koja više znači poziva se na hadise, što je svakako pozitivna stvar, iako u mnogo slučajeva ima hadisa koji su daif, no međutim, bolje se je poznat na daif hadis nego na mišljenje čega? Na mišljenje ljudi, koja nisu temeljene. Pa je daif hadis, to je poznat kod imama Ahmeda, daif hadis je bolje od mišljenja ljudi. Jeli, mislim, nije to pravilo globalno, možda ga treba, ovaj, treba postaviti pravila i principe, ali ovaj mišljenje koje nije utemeljeno, znači da je to puko mišljenje čovjeka bez ikakvih utemeljenja i argumenta, normalno da je hadis daif, iako je daif bolji od toga. Kaže, imame se Mrakandi, po svome djelu Tuhfetul Fukaha, treći tom, 333. strana. O emel mesu fe jahrumu sevaen kane sevaen ani šehva, evo min gajri šehva kaže doticaj žene je zabranjen fe jahrum haram da ne bi bilo da mi tumačimo riječ kaže fe jahrum zabranjeno je kaže bilo sa šehvetom ili bez šehvete ja bilo da se rukuješ sa ženom i to probudi tvoje strasti u tebi ili da se rukuješ bez ikakvih strasti jel u redu nikakve razlike nema kaže zabranjeno je S tim što hanefijski učenjaci, braćo, moramo i tu biti, ali mi onaj, znači, decidni kada govorimo o višenju učenjaka, oni prave razliku između žene koja je stara i žene koja je mlada. Pa posebno ovo zabranjuju kod mlade žene. Ja tako, kod mlade žene. E sad, šta je definicija mlade žene? Ja tako, šta je definicija, šta je mlada žena? Ta definicija sama je po sebi sporna. Kako definisati šta je mlado? Za čovjeka koji ima 80 godina, ona od 50 godina je djevojka. Je tako? To je mlada žena za njega. A možda za nekoga nije mlada. No, međutim, oni to kažu koja se, koju niko neće poželjeti. Znate šta mi, to vam je njena stara koji su zubi poispadali, kičma se ovako savila, koža se znači naborala sva. I ona samo očekuje ovaj, da je da dođe Melek Džibril. To vam je žena koja koju niko nema potrebe za nju. Pa su tu imali blaže mišljenje kada je u pitanju stara žena. A doćemo do tog pitanja, stara žena, mlada žena. No međutim, ovaj, kada je u pitanju mlada žena, je tako? 20, 30, 40 godina, 45, 50, su sve mlade žene, tako? To su sve žene koje su spremne za udaju, I, znači, da se dešava da takve žene jeli, staju s poznim godinama da rađuju djecu i tako dalje, pa ne ulaze nikako, znači, u ovaj propis. U propis, jeli, uh, stare žene, već su, znači, mlade. Kaže El Kasani, koji je komentarisao ovo isto djelo. Kaže, Emma hukmu mesi hadejni el odvejni, kaže, što se tiče propisa dodira ova dva dijela tijela žene strankinje misle na lice i na šta? Šak, jer on kad govori lice i šak, kaže to šta nije avret. Dobro, kakav je propis doticanja tih dijelova tijela? Kaže, fela je hillu mesuhuma, nije halal nikako njihovo doticanje. Da, fela je hill, nije halal doticanje, znači da je šta? Da je haram. Kaže imam El Merginani u svome dijelu El Hidaje, u četvrtom tomu, na 83. stranici, ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة kaže nije mu halal nije mu halal, nije mu dozvoljeno nikako da dotiče njeno lice ili ruke iako bio siguran od čega od šehveta neki anefisi učenjaci pravi razlog kažu među mlade i stare žene neki uspomenuli nisu napravili razlog ali u principu kažu nije dozvoljeno da se rukuje čak i ako šta bilo rukovanje bez ikakvih šta Jer često čovjek kaže, oni kaže, ako se rukuje sa šehvetom, to je haram. I to je ko sve uleme. Nema razilaženja. Ako rukuje sa šehvetom, da je to šta? Čak i majkom svojom i sestrom, ako bi se rukovao sa protivima, to je šta? Zabranjeno. Nema razilaženja tu. No, međutim, kaže, ja nemam šehvete. Rukujem se bez šehvete. U redu. Šta kaže učenjaca nefijski? Kažu, taman i bio sigurno čega? Oće šehvete. Jer čovjek, braćo, zna za šehvete, ono što sam govorio prošli put za, za pogled. Kad znaš da ima šehvete? Nakon rukovanja, tako? Nakon uklanja, znaš da ima šehvet. Kaže dalje Imam El Meusili u svome dijelu El Ihtijar le Ta'ale Lil Muhtar, isto hanefijsko dijelo. Ovo su braću sve stara hanefijska dijela, hanefijskog fika. Znači, priznata, najstarija, znači ja sam izbjegavao namjerno da spominjem nove učenjake i tako dalje, nego hoćemo da vidimo šta, šta, mezheb, šta temelji mezheba kažu. Kaže, a, On je umro 683. hrvatske godine. Vola janzuru ila l-mar'ati l-ađnabijati ila ila l-vođhi wal-kefein in nem jehaf šahva. Kaže, neće gledati u ženu strankinju, kaže, osim u njeno lice i šake, osim ako se boji fitneta. Ako se boji, znači da će biti iskušan time fein hafe šahvate la je džuzu ila lil hakin o šahid. A kaže, ako se boji šahvete, neće gledati osim a, svjedok i sudija, kadija. Kadija, bez ovdje, kad bio time iskušan, mora pogledati, jer šta radi se o tako hukmu, o propisu. Znači, čovjeka osuti na smrta, nisi pogledao u njega, ne znaš ko je, šta je. Pa je to manje, znači, zlo. Vola je džuzu en je mese zalike vo in emine šehova. A kaže, nije mu dozvoljeno da to dotiče nikako, misli se našta na lice i šake. Kaže, taman ako bio siguran da neće imati šehova. Znači, doticanje kada u pitanju nema nikakvi pogled je, znači, opet a, elastičnije malo, iako smo tome govorili u prošlom predavanju, no međutim, doticanje, znači, nikako ne dolazi u obzir. Kaže, imam el Haskefi u Durul Muhtar, šesti tom, 67. strana štampanil sa hašijama kaže emele džnebijetu fela jahilu mesu vođiha o kefriha o in emine šahove kaže što se tiče žene strankinje ne smije docitati, doticati njeno lice i ruku rekao je ovako u jednini i ruku, licu i ruku što ne znači ako se rukuje sa dvije da smije rukuje sa njom jednom i onda stavi drugu u polu u ovoj ruci onda razgovara sa njom, u redu. Sve kaže, ja to činim, šta? Moje prsa, Allah te stvorio ko kamen. Ko da si isklesan kip negdje iz gore došao i ti držiš ženu i posada pričaš, si je smiješ, kažeš čovjek se upaci, držiš njenu ruku i kaže, ja, ja ništa ne osjećam. kaže doticanje njene, njenog lica i ruke kaže nije dozvoljeno taman taman bio siguran da nema čega šehvet Taman bio siguran da nema čega. Šehvet. Kaže imame Zejle'i u svome dijelu Tebjenul Haqaiq, u šestom tomu na 18. strani. Kaže, وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَ Ista stvar, kaže, ne smije doći, nije mu halal da doći njeno lice i šake, taman bio siguran da nema čega. Šahvete. Ovo znači neki hanefijski učenjaci koji su govorili o ovoj tematici, isto tako je Ibn Abidin je rekao, kaže, kema jumna u ređulu min mesi voća o kefiha o ine mine šave. Kaže, kao što je čovjeku zabranjeno da dotiče njenu lice i njenu ruku, taman bio siguran da nema čega. Čeha. Ovo su, braći, ovo su imami hanefijskog mezheba kroz generacije, kroz stoljeće ovako. Jednog po jednog svojstva. I da smo uzeli i druge hanefijska dijela, možemo i nabrojiti još 20, svi isto kažu. Ne znam harpa jednog da se razilaze po tome pitanju. Hanefijski mezheb, znači kategorički brani rukovanje to, s tim kajem da su neki napravili razgovor čega mlade i stari žije. Naravno, nije isto rukovac, jel tako, sa mladom i starom ženom. Rukovac sa njenom koja ima 90 godina i rukovac sa djevojkom koja ima 20 godina. To isto, Ne može biti isto nikako. E tako, ne može biti isto osamiti se sa njenom od 90 godina i osamiti sa djevojkom od 18 godina. To je razlika. Bez imalo sumnje. No, međutim, jeli, može biti zabranjeno jedno i drugo, ali je, e, znači, stepen zabrane šta? Žešći, znači, što je djevojka mlađa, što je lepša i tako dalje, sigurno da su to sve putevi, znači, koji vode do onoga što uzvišenja Allah zabranio. Braćo, spominje se u dijelu Durul Muhtar, Hanefijske pravne škole, u šestom domu na 412. strani. Oni zabranjuju, braćo, Hanefijski učenjaci kažu da je pokuđeno da se rukuješ sa zimijom, to je, to je ovaj štićenik u muslimanskoj državi koji plaća glavarinu, džiziju. Kažu, sa njim je pokuđeno da se rukuješ. On muškarac, a nema smetje, nema smetje nikada da se čovjek musliman rukuje sa nemuslimanom. Nema tome smetje. Znaš, ako rukovanje radi nekakve koristi, tako da ne odnosi komšinski i slično, tome rukovanje kao rukovanje prepoznao nema smetje nikakve. I to nije haram. Čak nije ni pokućeno. To je muba, to je dobročinstva prema ljudima, znači rukovanje, ako je rukovanje, znači jeli, da nije čestitanje onoga što je zabranjeno čestiti, tako dalje, da rukovanje samo prepozdrav da pruži ruku še firme ili, ili komše, tako da nema smetje nikakve. Ali oni, a ne ti skažu ne i to je pokućeno. A dozvoljavaju rukovanje ženom. to je znači ne kao što spomenuo hanefijski učenjak hanefijski učenjak zabranjuju odstranjivanje dlaka sa, sa vrata ovdje dole koji izrastu a dozvoljavaju prijanje brade a iako vrat ovo dole na vratu to nije, to nije brada to ne pripada bradi ni u jezičkom ni u tehnološkom smislu, smislu. no međutim kažu islamski učenjaci hanefijski pravi škole ne ni to se ne odstranjuju kako će onda dozvoliti prijanje brade Isto je tako, znači, stvar pri rukovanju. Pomenut ćemo neke učenjake iz drugih pravnih škola, kažemo obraćom, e, ja nisam tio namjerno da, da vas ne, ne opterećujem tim mišljenjima, znači spominjemo, isto ćemo spominjati. Možemo pomenuti sve islamske učenje kanevijske pravne škole, isto to koji su govorili o toj tematici, znači da spominjemo iste riječi. Kažem, ne znam, harfa jednog, gdje se razilaze hanefijska pravna škola po ome pitanju. Harfa. Kod njih, a niko drugi. Kaže Ebu Bekr ibn al-Arabi, on je malikijska ili pravna škola, u svom dijelu Arida, to je komentar na Tirmizin Sunan koji je štampan danas u devet tomova, kaže u sedmom na 95. strani, Poslanik sa osnovan kaže nije rukovao sa ženama kada je, kada je uzimao prise godnji svojom rukom. Pa su, pa je rekao ženama moja riječ jednoj ženi je kao i svim ženama. I nije ih nije se sa njima rukovao jer je to šerijatom zabranjeno zabranjeno doticanje, tome je doticanje žena kao što je šarijatom zabranjeno. I kaže imam El Bađi, Ebul Walid El Bađi, on je poznati učenjak uh, Malikijske pravne škole, ono 492. hrvatske godine od oranih islamskih učenjaka, on je dao komentar na Malikovu muetu, koji zove El Munteqa. Kaže u tom svom dijelu muškarci daju prisegu rukovanjem, a to je zabranjeno kada su u pitanju žene, zato što je tu doticanje žena šafijska pravna škola, imam neovi, kaže u svom delu Međmua, u četvrtom tomu na 515. strani, kaže i čovjek se mora dobro čuvati. Ha, čovjek se mora dobro čuvati kada se rukuje sa mladićem golobradim lijepim. Mladić lijep, golobrad, da se rukuje sa njim. A doticanje nije nikako dozvoljeno kada je u pitanju žena. Doticanje žene strankinje, kaže, nije nikako dozvoljena, a dozvoljeno je da, je da je gleda kada se želi šta? Ženiti. Ali ne smije šta? Doticanje. Može pogledati u lice u šaki, ali kaže, mogu da uzeti malo tvoju ruku da vidi. A, da opipa. Da vidi kakva je ruka, kakva je koža. Mekahna, nije mekahna. Ne može. Možeš vidjeti. To je ono što može. Ne može dirati. Tako kaže, imam neovi. Ne Znači, možeš vidjeti, ako želiš da se ženiš, ali ne možeš dirati. A šta onda kada nema ženitve, nema ništa? Iako za ženitvo ima nekakav povod, jel tako, da čovjek dotakne. No, međutim, ne smiješ doticati. Kad je Hafid Mohađer u komentaru Ajšinog hadisa, o kome izgovori da su žene davale prisegu poslaniku sa osam riječima, kaže, dozvoljeno je slušati riječi žena strankinja, ali poslanik sa osam to slušao, jel tako? i da njihov glas nije avret. A zabranjeno je a zabranjeno je da se dotiče nešto od kože žene strankinje osim u nuždi. Je tako? Osim u nuždi. Šta je nužda? Govorili smo, je tako? Liječenje. Primjer, je Liječenje. Ili da se pruži pomoć. Bilo koja druga, je li? žena pala, slomila nogu, treba joj pomoći, treba je dići. A uđu bi da ja nečim, bojim se slučajno da me ne dotakneš. Znači, ako je nužda, ako je darura, koja zahtjeva da se pomogne, to je druga stvar. To je druga stvar. Kaže imam Al-Hisni u svome dijelu Kifajtu Al-Ahjar fi, fi hali gajati Al-Ihtisar kaže i znaj da je haram gledati i da je haram doticati onda sa preče strane ako je kaže haram gledati onda je kaže doticati šta preče da bude zabranjeno tako preče da bude zabranjeno Ako je haram, ola teku lehuma ufin. Nemoj im kazati uf. Babi, nemoj kazati uf. Uh. Jel u redu? Ali smiješ ga udariti nečim. Šta tako? Ne smiješ mu kazati uf, ali ga smiješ šta? Pa ako ti je zabranjeno ono najniže i sve što je iznad toga je šta isto tako zabranjeno. Ne smiješ komšiju uznemiravati riječima, ali ga smiješ slomiti. Ako ti zabranio da ga uznemiravaš liječima, onda je preče da bude zabranjeno da, da, da, da, da, da ga fizički uznemiravaš, je tako? Ako je verbalno zabranjeno, onda je fizički preče da bude. To je znači to min babi eula, ili što se kaže, ili preče je da bude zabranjeno. Pa ako je pogled taj zabranjen, onda je, kaže, i rukovanje isto tako, odnosno preče je da bude zabranjeno. Kaže šejh Burhanuddin Džaberi, Nakon što je spomenuo hadis Umejme, kada su došle žene da daje poslaniku slavu prisegu, kaže ovaj hadis je jasan dokaz i ukazuje na zabranu rukovanja sa ženama. Imam Ahmed, ovo je bio šafijski mezib, je tako? Smo rekli šafijski. Jesu? Jesu? jesmo? Nismo rekli šafijski, jesmo? Jesmo. Rekli smo, imamo neovi, znači spomenuli, prvo se išli Malikije, znači, kod Malikija smo znači, spomenuli mišljenje, znači, ovoga imama El Bađija, spomenuli smo mišljenje koga? Ibnu, El Arabi, El Malikije, njih dvojice. Pa smo onda došli kod Šafija i spomenuli smo neovi, spomenuli smo Ibnu Hadžara, je Hisnija smo spomenuli, i ovo smo spomenuli, jeli, El Džaberija, je tako? a, koji su znači od od šafi od od šafijske pravne škole, Hametijska je prethodila i Hambelijska pravna škola, to je kod njih poznato Ibn Muflih svoje u svojem djelu Al-Adab Ešra'ije od imama Ahmeda da je upitan o čovjek koji se rukuje sa ženama kaže la ošeddede tihi džiddan kaže nikako i kaže bio je kategorički žestok po tome pitanju znači ne dolazi obzir pa je upitan sada da se to malo uh, ovaj jeli, ublaži, kaže, a preko odjeće. Znači, navučeš rukav i rukuješ se sa tom kimsom. Kaže, ne, ni to. Čak ni to. Iako je razlika, jer razlika je šta? Da se rukuje preko odjeće i, i direktno, koža na kožu, da je razlika. Nema svoje da međutim, ne, kaže, nikako ni to. Neki savremeni učenjaci, šejihovi, su upali u grešku, katastrofalnu, pa su dobili ovaj postupak. Znači, dobili su ovaj postupak što je suprotan svim mezhebima i mišljenjima islamskih učinjaka. I ja ne znam stvarno, braći, mene čudi čovjek kada kaže nešto što ne zna, da je neko prije njegov doleme rekao, ja ne znam, razmišljaš li kako ćeš doći pred Allaha za i kako ćeš mu odgovoriti. U redu da imam Ahmed prije tebe rekao, imam šafija, imam rekao od ummeta nešto, ima nekakve argumente, pa ti se poveo, ali ima Allaha da te oprsti jer svako od nas može pogriješiti. Međutim, nikoga nemaš ispred sebe. Ti pogledaš iz tebe, pa pogledaš napred prazno, iza desno, lijevo, sve prazno. Niko to do leme nije kazao i ti izošao sam i kazao tako mišljenje i rekao, ne znam kako ćeš doći pred Allah i da te odgovor. Bez obzira koliko ti imao znanja i na kakvom ti stepenu bio, ne možeš ti biti učeni kroz generacije, sam umet prošao i svi bili u zabludi, govorili haram, haram, haram, otežavali. Učenjaci došli, došli i cilj je bio da otežavaju umetu. I sada si ti došao da pokažeš ovaj širinu ovaj islama i ovaj kako, kako islam prihvata, znači i, i spreman je, znači da se uklopi u, u... Pa neki su od njih, Allah oprosti, ovaj, upali, znači, u tu grešku da su to dozvolili. Da su dozvolili, znači, rukovanje sa ženama, strankinjama, što je neprihvatljivo u svakom pogledu. Šta oni uzimaju kao dokaz? Oni uzimaju hadis koga bilježi Imam Ahmed u svojem usadu u šestom tomu od Esme Pintu Jezid da je poslanik sam okupio žene da im dadne prisegu Pa je rekla Esma, kaže Allahu poslaniče, zar nam nećeš otkriti svoju ruku da dadnemo prisegu? Pa je rekao, kaže, ja se ne rukujem sa ženama, već uzimam, već uzimam prisegu. Oni kažu, ovdje je bilo rukovanje dodir preko odjeće. Kaže, zar nam nećeš otkriti ruku? Znači, ruka je bila šta? Pokrivena. Zar nam nećeš otkriti ruku? Kaže, ne, već ja uzimam prisegu. Šta znači to ja uzimam prisilu? Postoji mogućnost da žene stavila... Kaže poslanik, ja se ne... U istom hadisu kaže, ja se ne rukujem sa ženama. Živa bila, kaže, za neću otkriju, kaže, ja se ne rukujem sa ženama. Već uzimam u njih. Šta uzimam? Uzimam riječima kao što došli priješnjem hadisu. Šta kaže? Moja riječ jednoj ženi je kao stotini žena. Znači, riječima se rukuje, a nikako se ne rukuje, znači, znači, rukom, jeli, na ruku. Prvo ovaj hadis, kao hadisu nije dajiv u njemu ima Šehr ibn Haušem. On je poznat kao ravija koji je daji kod islamskih učenjaka, puno je griješio u prenošenju i ovaj kazali su islamski učenjaci kao što je bio Jahe ibn Ma'in, uh, eh, Jahe ibn Sa'id, Ebu Hatim Razi, Ibn Adi i drugi kažu da je on daji, da nije vero dostavljen, da se od njega njegove hadise ne mogu prihvatiti. Šehr ibn Haušem je poznat, jer islamski učenjaci odbacival njegov hadis. On prenosi hadis, isto ta, onaj hadis, kaže u, u, namazu prvo idu muškarci, potom, potom djeca, potom šta, žene. To je poznat hadis kod imama Ahmeda je došao, u njegovom lancu prenoslaca ima šehr ibn Hauše koji je daif. I hadis je daif, nije prihvatljiv. Islamski učenjac zbog toga odbacio, zbog toga ravi. Znači, prvo hadis kao hadis nije šta? Nije autentičan. To je prvi odgovor. A to je dovoljan kao odgovor šta da se sa njim više ne može dokazivati. Naročito znajući da taj hadis šta kosi sa čime? Sa vjerozstojnim argumentima. Pa, pa to povećava još šta njegovu slabost. U redu, vidite ovako. Dođe vam čovjek, koji ima, znate da brka, ima slabo pamćenje. Ha, čovjek, ovaj, bilo da je senivan, bilo da je u tim godinama, ili općenito čovjek ima slabo pamćenje. I dođe ti, trojica ti povjerljivi ljudi koji dobro pamti, dođu i kažu određenu stvar. I on dođe i negdje daje, kaže nije tako. Super, to je tome. Je li on sada šubha ovim e, miše o, ovim riječima koje je skazali ljudi, je li to sumnja u ispravnost njihovi riječi ili je to samo dokaz njegove slabosti? To pa dokaz njegove slabosti, stvar jasna kod dana. Tako isto sa našim šehrom Ibn Hauševom, rahimahullahu, pjeva. On nije bio lažov, ali imao je čovjek slabo, šta? Imao je slabo pamćenje. Druga stvar, ovaj, je li u hadisu, braći, spomenuto da se poslanik sam rukovao sa ženama, preko, preko djeće? Ja uzimam od njih, jarom, ja uzimam od njih. Tako nejasan hadis, tako nejasno i ostavljaš jasne argumente koji su došli o zabrani, ne rukujem se, nema rukovanja i posježe, posježeš za nečim što, znači prvo što je na, samo posebi na kliva, na staklenim nogama, kao vjerozstojnost i druga stvar, znači ovaj, uopće u njemu nije već je u njemu spomenuto, da kaže ja se ne rukujem sa ženom. Kako se ne rukujem? Ni sa odjećom, ni, ni sa rukom, ni preko šta. Odjeći nikako se ne rukujem sa ženom, toga kod mene nema. Tako da ovaj, znači, hadis ne može biti argument, znači, nikako o ovaj i ne znam ovaj, to dokazivanje je braćo. Ponekad su dokazivanja čudno. Mi možemo imati argument koji je jasan. Jasan argument. Ali ne možeš sa njim šta? Dokazivati. Može biti hadis jasan, može biti, a ovaj hadis niti je vjerodostojan, niti je šta. S te strane, to je tama po tami. Zulumatun ba'du hafa u kabal. Ne može dokazivati sa njim. Hadis daif i pored toga što je daif, šta nije? Jas. Bar da je jasan. Ali nije ni jasan, niti je autentičan. Imamo hadis koga bliži Buhaju u sobe sahiju domu Atije da je kazala žene su davale prisegu poslaniku za oseleme da neće širk činiti I kaže, ona mi je zabranio naricanje. Nijah, je tako, ona naricanje, ono što je toliko dana, pa je bilo poznato vrstvo naricanje da se plati. Žena bila narikače, poznate, ona je bila u tome majstor, ekspert. I ona dođe, plati još, ne znam, par dirhema i koliko platiš, je toliko će biti. Kao onaj kada došao do kabura, čovjek stoji, došao dječak, kaže, hoćeš nešto prušiti o mojom mrtvom? Kaže, hoće on platiti dao mu nešto sitno mu dao padi a on uči kaže huduhu fe gulluh thumme il jahime sam uči <laughs> ja da ga u jahannem nose kaže ba nije to šta te učiš kaže pa toliko je kaže to splatio daj plati više koliko platiš toliko će ti biti pa mu je platio više pa mu je onda učio ajete rahman ovaj kaže zabranio me naricanje znači naricanje je haram plakanje je dozvoljeno čovjek braće umre mu neko plače nema smetnje nikada plače dva sahata nema to je milost rahmet koju Allah učinio u čovjeku ali naricanje nije učinio u tebi naricanje je pre, to je sa, to znači sam sebe siliš da činiš nešto šta što ovaj što nije od prirode čovjeka ali jedna žena stisnula svoju ruku pazite pazite dokaza radi se kod Buharije može biti jasan ali je dajiv A može biti sahih, ali nije šta? Nije jasan. Kaže, pa je žena stisnula svoju ruku i rekla, jedna žena mi je pomogla u naricanju. Hoću li je, kaže, nagraditi? Hoću li je nagraditi? A poslanislav ništa nije odgovorio. Pa se vratila i položila, otišla je pa se vratila i položila prisegu na vjernost. Ova žena koja je rekla, samo da pojasnim ovo, da je rekla, e, hoću li je nagraditi? Ili dozvam nagraditi? Nije dozvoljeno, to je haram, to je zabranjeno, nije za haram dozvoljeno davati pare. No, međutim, neki učenjaci vatskog braća kažu da je ovo bilo prije zabrane. Jel u redu? Prije zabrane, pa je to ta žena uradila, pa poslanik sam očio na grad, poslanik sam šutao. Tvoja stvar, hoćeš, nećeš, to je tvoja stvar. No, međutim, onda kažu, nakon toga došla sad zabrana. U svakom slučaju, to nije, nije vezano za, za ono u čemu govorimo. Kaže, pa je žena stisnula svoju ruku i potom stisnula svoju ruku. Potom se vratila i dala prisegu na vjernost. Gdje tu dokaz rukovanja? Hadis jeste sahih kod Buhari, ali nema dokaza šta, o čemu? O rukovanju. Ne govori se o rukovanju. Stisnula ruku, čiju, svoju ruku stisnula. Stisnula poslaniku, sam sam ruku. Nema nikakva argumenta, znači da je stisnula poslaniku, sallallahu, alaihi vseleme, ruku. I ovakvim hadisima oponirati vjerodostojnim argumentima koji govore o zabrani i da ruka čini nemoral i da je nemoral ruke dodir, to je zaista ovaj pogrešno shvatanje svakako šerijetskih argumenta. Navodi se od Omera da je rukovao se sa ženama prilikom prisege. Umjesto poslanika sa osam. No, međutim, nije to potvrđeno od Omera radi Allahu te Alanu. Nije potvrđeno da se Omer rukovao, isto se navodi u debu Bekra. Često se kaže Ebu Bekra, Omer su rukovali se sa starim ženama. Navodi za sebu Bekra rukovao sa starom ženom kaže imam Ezejlehi u svome dijelu Nasporaje i kaže Hafe ibn Hajar u svome dijelu Eddiraje ne možemo naći tu predaju nema, ne možemo naći tu predaju ova dvojica eksperata braća ibn Hajar kad kaže ne mogu naći predaju nemoj se znojiti, nemoj se mučiti odma okreni se i samo napiše šta mu nema jer ibn Hajar je braćo bio enciklopedija hadisa i on ako kaže nema tog hadisa bojim se da ćeš potrošiti život Nuh a.s. a da ga neš naći. Jer Ibn Hajar je bio u znači Kairu, čuvao je, bio je čuvar u biblioteci i bilo je sva biblioteka dostupna koja je bila, nije bila drugoj ulemi. Nije to bilo koliko od nas, kupuješ knjiga kako hoćeš, svaki dan se štampuje knjige, tu kupiš knjigu i završeno. To bi se morao prepisati cijelu knjigu ako hoćeš imati. Pa je čuvao, pa imao knjige na dostup koje nisi imali drugi učenjaci Kaže, ne možemo naći ovu predaju. Znači, ako ne može naći Ibn Hađar, ima mezele i ako ne mogu naći tu predaju, onda znaj da se Ebu Bekar nikad nije rukovao ni sa mlađom, ni sa starijom ženom. Isto tako, وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا kaže i ako budete bolesni ili na putu ili od vas neko obavi fiziološku potrebu ili budete doticali žene pa ne nađete vode, abdestite se. Kažu, evo, ovdje je spomenuo doticanje čega? Doticanje žena. Ovdje doticanje žena prvo, znači po ispravnom mišljenju znači odnos. Znači odnos kako se stop nanosi od, od, od, da li je imao Abbas. Ili po drugom mišljenju da je to da čovjek poljubi svoju suprugu kako se pronosi od diploma. Ali ispravno je prvo mišljenje da se tu radi o odnosu. I govori se o ženama, o vlasti toj čovjekovoj ženi, koja mu je šerijatska žena, ne o stranki je ženi. Dotakneš stranki u ženu i moraš po ispravnom mišljenju, kad bi se rukovao sa strankijom ženom, ti se ne moraš abdesiti nakon toga. Ha. Ne znam, dođe radna kolegica, čovjek pruži ruku i on se, on se stidi sam nekam i pruži joj ruku. A ima abdest. On ne mora obnavljati abdest zbog toga. Jer to nije o stvari koje je kvare abdest. Tako da je ispravno da ovaj ajet ne može znači ni u kom kontekstu poslužiti kao argument, nego ovaj je vezan potpuno za drugu stvar. Tako da je, braćo, argumentiranje o rukovanju sa ženom strankinjom od ozvoli toga je jako poput paukove mreže. Toliko je jako. Puhneš jače, razvalio se te argumentu. Dakle, nema nikakvog argumenta koji bi ukazao ni iz daleka na dozvolu toga čina. Argumenti koji zabranjuju su jasni i mišljenja islamskih učenjaka kao što smo spomnjali, jeli, da su po tom pitanju jasni. E sad ostaje nam pitanje razlika između stare i mlade žene. Kažemo, nema sumnje da je razlika između starije i, mlade, starije i mlađe žene kada u pitanju rukovanja i osamljivanja i sve drugo. Jer starica žena, ovaj, jeli, sigurno nije u tom pogledu, znači opasnost je puno manja nego sa mladom ženom. No, međutim, braće, u principu ne bi se trebala praviti razlika. Jer poslanik sa osam kada je rekao, ja se ne rukujem sa ženama. Odnosi li se to i na mlađe i na starije žene? Odnosi se. Da je htio vam rekao, ja se ne rukujem sa ovaj, mladim ženama, već se rukujem sa staricama. Neko kaže, ne rukujem se sa ženama. I završeno. Kako mlađim, tako starijim. I zato pravljenje te razlike, da bi napravili tu razliku, treba nam šta? Argument. Isto tako možemo kazati kod osamnjivanja. Jeste osamnjivanje samo sa mladim ženama i lijepim ženama. A šta je mlada i lijepa žena? Kazali smo, znači, za jednog čovjeka je određena žena, ovaj nije mu lijepa, a za drugog je lijepa. To su stvari ukusa, to se ne može definisati. Znači, nema te, ili kaže, žena koja je lijepa, treba pokriti lice, a koja nije lijepa, ne treba pokriti. Upitaj žene, jesi ti lijepa? Ima jedan da će kazati, nisam lijepa. I kod nje najveći mu sibet, znači, koji je može zadizati, da neko kaže da nije lijepa. Znači, nemoj hvaliti vjeru, hvaliti ahlak, hvaliti odjeću, sve je to u redu, no međutim, ostalo ono glavno, reci, jesam ja lijepa, nisam lijepa. Tako, to je kod žene, takva je priroda žene. I ti kaže, žena koja je lijepa, ha, kad se ukusi ljudi jeli razlikuju. Tako da je to pravljenje, postavljanje granice je tu više nego nemoguće. Ili je skoro pa nemoguće. U svakom slučaju pravljenje te razlike nije ispravno pa ispravno muslimanu da se ne rukuje nikako, znači sa ženom strankinjom i neka to braćo odbije gdje god da bi. Ne boj se. Ja bila šefica u firmi, ja bila doktorica, ja bilo kogod da bio, puži ruku, lijepo. Nemoj biti grub. Objasni propis, kaže. Ovaj, ja sam musliman čovjek i po našim propisima, po našem učenju to je zabranjeno. Naravno, naći ćeš možda ponekad na, pro, na, na problem, pa ćete kazati, pa živi bio, ja sam učer gledala emisiju preko televizije i došao je, jedne prilike je stojala zdvojica i mama, i došla je žena i pružila ruku jednu. Kaže, izvin, kaže ovaj, ja sam imam, ja sam i rukujem sa ženom. Ovaj, Allah nagradi svakim dobro. Kaže, ja sam imam, kaj ja sam rukujem sa ženom. I ona je sad znala je ona da su imam jedan i drugi. I žena je povukla ruku. Jel, zna sada, jel, jedan je propis je i kod drugog. A ovaj drugi pruži kaže i ja sam imam. Dobro, ovaj. Ja shvatam da ti smatraš da rukovanje da je dozvoljeno. Razumijem. Niko od uleme braća nije rekao da je to sunnet. To ne znam. Da je neko rekao da je to sunnet, pohvalno i da očekuješ nagradu da To ne znam. Svi kažu da je dozvoljeno. U najmanju ruku tvoje je bilo ako je taj čovjek bar da toliko poštuješ svoga brata muslimana koji zastupa mišljenje koje je svakako ispravnije, da u tom momentu ne pružaš ruku. Pa će možda ovaj, neka žena kazati, ali ja sam vidjela muslimane, ugledne ličnosti koji ljudi rukuju sa ženama. Kajemo, svako će odgovarati za svoje postupke. Kod mene je to zabranjeno, ja se ne Znači, nije vezano za vas kao osobu. Znači, da dođe bilo koja žena na svijetu koja mi nije, znači, mahrem, ja se ne mogu rukovati sa njom. Tako da žena shvati da nije šta, ona u, U pitanju, znači, da nije da ima nešto protiv nje, ili, nego, znači, stvar je šarijatskog propisa. Čovjek neka objasni nakon toga. I, braćo, to, to vodi, ja se ponekad pitam, ovaj, dođete ovako negdje gore na zapadu, pođete u nekakvu instituciju, ovaj, i žena ti pruži ruku. Vidite da imaš bradu, da si čovjek musliman, jel, prepoznaje, jer danas znaš da kogod ima bradu, on je i musliman i terorista, ali tako? <laughs> Ovaj, vidite, znači, i trebala bi da zna I ona tebi pruži ruku. Ja se pitam, gdje su ti toliki muslimani po zapadu? Gdje su Turci? Gdje su Arapi? Gdje su ovi? Gdje su oni? Zar nije niko kod nje nikad ušao i odbio ruku da pruži? Nije. Ja sam ušao sa čovjekom muslimanom, našim bratom, znači koji je ovaj, koga smatram da je kod Allaha bolji od mene i tako dalje. Ulazimo skupo u jednu instituciju, i žena meni pruža ruku, ja odbijam i on ulazi i rukuje se. On prilazi iza mojih leđa, znači nakon toga se rukuje. Pa živio, to je, to je samo kazaći, pa eto i vi muslimani ste koji mi, mi imamo četiri inđila i vi imate četiri o, nekakve ovaj, mišljenja. I, o, kod vas, to je tu negdje, mi smo tu negdje, u par deka. Pa znači, ti kada uđeš i kada odbiješ na lijep način ruku ženi, ili žena odbije muškarcu, taj muškarac više zna, a žena kad dođe pokrivena više neće pružati ruke, tako? Naučit će se u najmanju ruku, naučite se propisu. Šta smeta da znate propise? Je tako? Pa je to znači obaveza muslimanu da na lijep način odvije ruku i da se ne rukuje nigdje. A nema te situacije da kaj na ljuće se rodbina. Neka se ljute i neka prsnu od muke. Neka popucaju svi. Nema ruku.